Les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. el treball en redacció de Sala Folgado del d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorda que podeu sintonitzar-nos mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem en la nit d'avui és quina línia del València és la que penseu que necessita reforçar-se més? Torna a repetir la pregunta. Quina línia del València penseu que necessita reforçar-se més? Ara és d'ara i tenint en compte la poca informació eh, que fluís la que ve bàsicament des de fora de València, eh, sí que sembla, mm, també per les paroles que en el seu dia va dir Suso García Pitarch, que el València ha posat especial predilecció en reforçar les bandes en atac i el centre de la defensa. Sembla que és, a hores d'ara, els jocs que més eh, interessa o els que més interès està posant Suso García Pitarch en trobar futbolistes. De fet, la majoria de futbolistes que han sonat són centrals per al València Club de Futbol. Comencen a sonar allà de banda i fins i tot també és cert eh, que algun jugador ha sonat, però no fora eh, d'aquestes eh, posicions. Si més no, està el cas aïllat de Diaguarà, que juga en el centre del camp, i pel qual el València també mostra vivament interès, segons eh, han reconegut, ja no és una cosa nostra, és notícia eh, com a tal, els eh, dirigents del Bolònia. Però si tireu eh, la llista enrere, entre Albiol, Gustavo Gómez, eh, el xicón este que avui ha en Alemanya, Carlos Zambrano, és evident que el València busca com a mínim un central, el qual vol dir que no compta pràcticament en cap, en cap dels que té. Vull dir, la idea és mantindre Mustafi, que podria tindre ofertes després de l'euro, encara que va jugar i va marcar en el primer partit, però a partir d'ahir ha desaparegut no tan sols dels 11 inicials, si més no, també de les eh, rotacions que ha fet Joaquim Lou en els partits de la primera fase de l'Eurocopa i de la resta l'únic que sabem és que el València s'hi pot ser desfarà d'ells. Ara bé, tornem a la cantinera de tots els dies i ja sé que és repetir-nos, però és com està la cosa a hores d'ara. I és el València podrà desfer-se d'aquells futbolistes a més que no compta? Perquè si algo tenim claro és que, per exemple, Aderlan Santos i Abdenur estan en eixa graia d'eixida, però va ser capaç el València de trobar-los a Comodó? Va ser capaços o García Pitarch de, si no té algun tipus d'ajuda per part de qui siga, del propietari, de Mendes, de X que puga traure futbolistes amb els quals ja el València ha decidit que no compta. És més, si el València és capaç de traure aquests futbolistes, va tindre el cash necessari i la suficient, el suficient ràdio d'acció en el seu fair play com per a contractar un mínim de dos centrals? Són moltes preguntes, perquè sí que, com deia, tenim clar, o sembla prou clar, que el lloc número 1 per al València Club de Futbol a l'hora de reforçar-se, o la intenció número 1 del València a l'hora de reforçar-se, és la dels centrals. El temps dirà si estos interessos són rumorologia de mercat, si són una cortina de fum, o si realment la eh, predisposició, o en este cas, el esborrany d'equip que han fet entre Suso i Paco i Estaran se correspon entre el que vol un i pot dur l'altre i si a la fi Paco i Estaran no va tindre que menjar-se en la plantilla més futbolistes des que en un principi vol que estiguen dels que, del grup dels que ell no compta. Vull dir, a hores d'ara i a poc menys de dues setmanes de que el València arranque la pretemporada, la pretemporada, perdó, no ha canviat res en el València. A excepció de la marxa de Fegulí, de que van a pujar dos futbolistes, o tres, del filial, que també Nando se repesca del Córdoba per a que faci la pretemporada, al igual que l'altre s'ha dit, eh, que en este cas també va ser vigilat en pretemporada, com és Fede Cartavia, però Pago ahí estaran. Arribarà Paterna el dia 4 i veurà les mateixes cares, alguna de les quals ja l'ha dit per activa i passiva que no compta amb ella, i també tindrà zero reforços al respecte de la temporada passada, amb el qual <laughs> ja no és molt complicat aventurar allò de que en els primers partits es dirà és un equip que s'ha format a última hora, hem de tindre alguna de paciència, bueno, lo de sempre, val però és evident que per a este València, a hores d'ara, estancat davant els problemes econòmics i la falta d'ajuda del seu propietari, que ha decidit no invertir més en el club, té un hàndicap molt important a l'hora de poder posar en marxa el projecte que hagueren dissenyat en el seu cas i en el seu dia per un costat Paco Estaran, i sembla que de la mà de Suso García Pitarch, perquè segons ens diuen van de la mà els dos. Si van de la mà, no sé jo com se prendrà l'entrenador el que dic, que el dia 4 de juliol està ahí, que no va tindre cares noves en la plantilla, més enllà de recuperar els cedits i d'algun jugador que puja de baix, i no va tindre tampoc la possibilitat d'arribar al vestidor i haver-se llevat damunt alguna de les cares amb les que no compta i se va ser un hàndicap important amb el que va tindre que lidiar en els primers entrenaments i en els primers dies de treball l'entrenador del València Club de Futbol. Probablement és que té molt bon de caràcter i per això va dir que de cara al projecte que anava al València ell era la persona indicada, perquè a lo millor sap com torejar este bou que li ve el dia 4 de juliol al tècnic valencianista. 11 de la nit i 39 minuts, com sempre comencem el nostre programa des de l'àlbum de l'actualitat que conté aquestes 5 fotos. El Nàpols admet oferta. El president del Nàpols ha declarat que el València continua insistint per Raúl Albiol, però que no puja la seva oferta que el dirigent d'Italià ha xifrat en 6 milions d'euros. I ara s'afegís Getzal, segons el diari L'Equip, el germà de l'exjugador del Llevant, ara l'Olimpí de Lió, alça l'interès de València, Liverpool i Villarreal. Decisió inamovible. El València l'ha comunicat avui en una reunió amb representants de la Curva Nord que la determinació de limitar l'edat dels integrants d'aquesta part de la graderia no té marxa enrere. Cuinant-se el nou llevant, tal com informaren diumenge, esta setmana se li ha comunicat ja a Juan Frank que no continua en el projecte de Muñiz. Campaña de d'abonaments. Presentada la nueva campaña de d'abonaments de Valencia Basket que maté el preus de la temporada anterior. San Van Rosso, m'anima la gent a continuar a la fonteta y, si es posible, ellos correspondrán a un La gente que tenía, bono ya que, lo renuevan todo y, bueno, la gente que no lo tenía, que, lo compran, ¿no? Que así Llenamos la fonteta con abonos y jugamos cada partido por un pabellón y un trofeo el año que viene que sería bonito en, en su aniversario. Les 11 de la nit i 40 minuts, vos, repetís la pregunta. Quina línia del València penseu que necessita reforçar-se més? És la pregunta que vos fem en el Twitter. Arroba esporge 97 nit. Arroba esporge 97 nit. 11 de la nit i 40 minuts. Fem un altre en el camí per a la Publi i en tornar i entrem amb tots els temes del dia. un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Apuesto a que vas a disfrutar de la Eurocopa en el Palco Casino de Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor fútbol. Infórmate en la web del casino. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada para ver un concierto. Entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit i 42 minuts arranca Esports 97 nit com sempre, com tots els dies al final li tindré que fer cas a Saba Folgado Hola Saba, què tal? Bona nit Què tal, Manolo? Quan deies que eh, anem a tindre que tirar de marmota mm, Sí Està ahí l'assunt, mm, eh? Mm, sí, està, està ahí, ahí, eh, l'assunt, eh? Està ahí, està ahí Està ahí l'assunt perquè... Jo, de fet, Manolo, la rescataria Tu la rescataries? Sí, sí Sí, és que com ja la rescatarem per al tema de l'entrenador, és que enguany és tot molt lent en el València. Jo la eh? rescataria, eh? Manolo. És un ens... València slow. Que ens... <laughs> slow motion. Què ens queda de programa? Esta setmana. Esta setmana i la que ve. Sí. Jo la rescataria, la marmota. Jo vote perquè per rescatar-la. Que es comença a sonar ja demà i ja està la setmana que ve. És una possibilitat. És una proposta. És una proposta. Jo no, no descarte res. Jo la, res, la rescataria. No descarte res, val? No et que te vaig a fer cas, mm. però no descarte res. Correcte. Dit això, Salva. Hem la marmota s'assoma, no veu l'ombra, no? Passadón i Fili, continua, i continua l'hivern informatiu. l'hivern, efectivament. L'hivern informatiu. Exacte. Bueno, doncs, pues, eh, dit tot això, avui en, eh, si se'n recordeu, quan començava tot el tema d'Albiol, de Raúl Albiol, el València i el Nàpols, eh, ja vos diguem en el seu moment, això va per a llarg, perquè Albiol pensa que pot acabar convencent als dirigents del Nàpols per a que, home, eh, no és una qüestió de que li, li deixin eixir de baix, ni molt menys, però ell pensa que quedant de contracte, eh, parlant seriosament amb els dirigents un i altre dia en una tasca de desgast evident del central de Miramarxant, ell pensa que pot forçar la seva vinguda al València Club de Futbol. Ja vos diem, la estratègia del president del Nàpols, d'Aurelio Di Laurentiis, eh, és evident. És la de començar molt fort, ja veurem a veure este entente on acaba o si acaba produint-se, però si s'acaba produint serà en el tram final de l'estiu. Per això, l'estiu va anar per a llarg. Va anar per a llarg. Però, la primera andanada del Nàpols, si se'n recordeu, de Laurentis va dir que Albiol era intransferible per al Nàpols. En la segona andanada del Nàpols, aproximadament fa una setmana, uh -huh. ja parlava d'un preu de 15 milions d'euros. I en el dia d'avui ja admet que el València no baixa els braços, que está ahí pero que no puso la oferta i ja admet una oferta del València Salva en una ràdio italiana, ho ha dit, de 6 milions d'euros. Sí, declaracions a una emissora italiana, que me fa molta gràcia, Kiss Kiss Radio, també declaracions al diari Il Matino, el president del Nàpols, Aurelio De Laurentiis Manolo, textual, ha dit el València no es rendís, però, tot i això, no incrementa la seva oferta i es de els 6 quilos. És a dir, ja conegam el que el València oferta al Nàpols per Raúl Albiol, 6 quilos. Recordem, efectivament, lo que les últimes declaracions o les penúltimes declaracions en les que el president del Nàpols demanava 15 quilos. Ojo, per un futbolista, Manuel, que acaba contracte la pròxima temporada, però bueno, entenc que supose que seria la, la xifra de pressió per a començar a negociar amb el València en Aurelio de, de Laurentis. I el que acabes de comentar, el viol de contracte fins juny de 2017, aquest estiu o renova o ha de ser traspassat o serà la pròxima temporada a cost zero per al Nàpols, circumstància que al Nàpols no, no li interessa i no li afavorís, i a partir d'ahir pues, eh, Biol Manolo eh, està pressionant també aquest any de contracte que, que li resta i amb el fet de rebutjar l'opció de renovar amb el, amb el Nàpols. Esta situació, Manolo, també va tancar-se tard o molt, o molt tard. Recordeu el que vos contaven. Ni fa dues setmanes preguntat, no l'entorn, preguntat el propi Albiol, en una, en una conversa que ens han confirmat, ell pensa que acabarà vestint la samarreta del València i acabarà sent central del València Club de Futbol i que vindrà així, a més, per a ser un home important dins del nou València Club de Futbol, probablement un dels homes de galons, el central de Vila Marchand. I tot passa per, com dèiem, ixa tasca de desgast, ixa tasca de poc a poc eh, anar veient com el Nàpols eh, va girant en les seues i va eh, mm, doblegant en els seus postulats que vaig produir se dia a dia. I dèiem, no és l'únic no és canvi d'estratègia. Com vos hem dit, en la primera andanada el Nàpols va dir que Albiol era intransferible en la segona, que costava 15, i avui ja admet que el València no s'ha baixat del burro i que la seva oferta està ahí i és de 6 quilos. Però, a més, en les declaracions a Quisquis... Quisquis Radio A Quisquis Radio Nàpols, eh, de Laurentis, mm. -hmm. ha admès, o ha dit, també és una novetat amb respecte de les últimes setmanes, que l'altre central, que en un principi anava a eixir, que Koulibaly no és veneja del Nàpols. Per tant, Ara sembla que el que és intransferible és Koulibaly, que en un moment donat hi havia Canyaret amb Koulibaly fins i tot a este jugador el Nàpols li havia obert un expedient per fer una entrevista a una ràdio sense eh, eh, donar una entrevista a una ràdio sense el permís del club el mateix que Senedo i ara ja la cosa canvia ja n'hi ha entente cordiale, ja no volen que Koulibaly isca i possiblement opten perquè siga el central titular o el central inamovible o el central important de cara a la temporada vinent, perquè ells saben, per molt que De Laurentiis vulga mantindre eh, esta, fa, esta façana de, de, de, de duresa, sap, com diu Folgado, que té 31 tacos, eh, Albiol, que li que restaurant de contracte mm. i que miracles a la mare de Déu. I és ingressar els 6 quilos que li dona el València o no ingressar-ne cap i perdre el futbolista sense cap eh, euro en la seva caixa forta, Manolo, la pròxima temporada. Declaracions també en ràdio Kiss Kiss uh mhm. -huh. de, de Laurentis al voltant de Koulibaly. Va garantit el presi del Nàpols que estarà Koulibaly amb el conjunt italià els pròxims 3 anys. I si vol, Koulibaly ha deixat la porta, perdó, el president del Nàpols ha deixat la porta oberta per a que Koulibaly renove per dos temporades més i fer-li un contracte, Manolo, de cinc temporades, les tres que li resten, y afegir-li dos eh, més. La premsa italiana interpreta Manolo Assó con que pues, eh, Albiol este estiu abandonarà probablement el Nàpols i a partir de ahí eh, De Laurentiis no vol que se trenque el seu eix central de la defensa si perd Albiol, el que va fer Manolo és renovar a Koulibaly perquè De Laurentiis té clar que Albiol, perquè ja li ho ha traslladat el central valencià, no va, no va renovar, però bueno, és un episodi, Manolo, que va anar per a, que va anar per a llarg. Perfecte. En el dia d'avui, per cert, eh, se'n recordeu d'aquestes declaracions d'ahir que vos eh, emeterem així de Marco Di Està passant el missatge que, per quello que diceva anche prima el CIB, que è un nodo del nostro... S'està donant el missatge que estem eh, tenint negociacions per vendre Diabarà, la qual cosa és absolutament falsa. Hem tingut dos trobades per Diabarà i tinguem la certesa que són ells els que han intentat i han demanat informació per a una negociació, una amb el València, que han vingut així per a parlar, i l'altra que hem parlat amb el Nàpols. La nostra estratègia continua endavant perquè tenim clar que Diabarà no el venem, perquè les condicions ara del mercat no permeten una venda de Diabarà. No el volem vendre. Que le condizioni in questo momento del mercato non ci permettono di vendere Diabarà, dunque non lo vogliamo vendere. Bueno, pues, eh, això és el que dies de Guala. Ho deia perquè avui he tornat a parlar en una altra emissora, en una altra ràdio d'allí d'Itàlia, i ha dit més o menys el mateix eh, bueno, ha dit també que a la fossa no van a vendre, que és més o menys el que ve a dir en aquesta situació, de dir ara de moment la cosa està congelada, com deia perquè de moment al Bologna no li interessa cap de les ofertes que ha arribat per el jugador, és a dir com mm, va dir ahir el mateix Diballo, eh, eh, no trobem en el mercat un preu eh, o, o el mercat no ofereix un preu a hores d'ara que es pugui començar. És a dir, ens donen menys pasta de la que estem demanant. I en el dia d'avui s'han afegit dos noms o Aixi del València vinculat amb dos noms. Salva, eh, de moment eh, tenim la, una referència curta i per tant tampoc els anem a dedicar massa temps, però ahí tenim els dos futbolistes, un que ve de França eh, la notícia i l'altre ve d'Alemanya, com sempre el de França, per Getzal. Sí, Rashid eh, Getzal, el germà d'aquell futbolista que va militar en el Lleva Antonio Esportiva, este té 24 anys, juga en l'Olimpíc de Lió, en la Lliga francesa, i segons la premsa francesa, Manolo és un dels futbolistes que interessa al conjunt de Mestalla per a reforçar la seva plantilla per a la pròxima temporada en roda de premsa que va donar ahir el president de l'entitat francesa, Jean-Michel Aulas, uh -huh. el president va dir que si el futbolista no es decidís a renovar pel seu actual club, en la pròxima setmana el declararà transferible. I segons l'equip, equips com el, com el Liverpool, el Middlesbrough, el Celta de Vigo, el Villarreal o el València en la pista a este futbolista que ja és internacional amb el seu país. És a dir, que avui, Manolo, informació en l'equip, interès per Quetzal d'equips com Liverpool, Millesbrach, Celta de Vigo, Villarreal o el Valencia, uh -huh. en este futbolista que vindria a reforçar la banda en el València Club de Futbol. Això pel que fa a este Quetzal, un altre nom, Carlos Zambrano, Zambrano perdó, central peruà, que està en l'Eintracht de Frankfurt. Eh, els perus cada volta dels jugadors per els quals interessa València Començarem en 15, després baixarem als 8 de Gómez, i ja estem en el 6 i pico que costa Zambrano. També els jugadors que hi s'han vinculat, salva, al futur de València, van a minorant el preu. Sí, eh, informació en... Eh... En Perú, Manolo, dos eh, diaris, diari Libero i diari El Comercio de Perú, parlen de que el València estaria darrere d'este central de 26 anys, que juga en l'entrat eh, de Frankfurt, preu 6,5 milions d'euros per a contractar a este futbolista en principi, Manolo, que vindria a reforçar la defensa del València Club de Futbol, informació que també ha aparegut en el diari eh, alemà Bild. És a dir, que es publica en dos diaris eh, de Perú i també es publica uh -huh. en el diari eh, alemà Bild. Eh, per cert, eh, parlàvem de lo que... També hi ha una circumstància molt curiosa, uh mm. -huh. perquè el germà de Carlos Zambrano ha reconegut textual en Bild hay interés del València las conversaciones se están dando, es lo único que puedo adelantar. Los compañeros del Desmarque Valencia han también el repre de Carlos Zambrano, Elio Casareto, y digo, no ha habido contacto, no me han llamado del Valencia para preguntarme por Carlos, circunstancia que al final... Pues, es que el Valencia... Suena un poco, a, suena un poco a cachondeo, efectivamente. Igual el Valencia en joc de parada me representan, pues a parada el Pero bueno, son las cosas que del el del, estío. Correcto. Correcte. Eh, coses pero rares eh, s'han vist, eh, eh, eh que se va a trobar Paco y estarán el 4 de juliol... Molts futbolistes, Manolo. Molts futbolistas. Y estarán se va a trobar molts futbolistes. Un fund de futbolistas. Y entre altas cosas, Salva, mm. se va a trobar a Jaume Domènech, que ja ha començat a treballar. Sí, Jaume Domènech, Manolo, i recordaràs que va endarrerir les seues vacances... Eh, anava a dir Raúl Albiol, uh -huh. eh, José Luis Gallà, uh -huh. futbolista de banda esquerra del València, per a tractar de superar totes les molèsties musculars que no li han deixat rendir pues, en el tram final de temporada i pràcticament en tota la, la temporada i avui pues, avança també la seva eh, arribada des de les eh, vacances, Jaume Domènech, que ja s'ha posat a treballar eh, Manolo per a la seva eh, posada a punt de cara a l'inici de, la, de la pretemporada. El València, Manolo, quan ja contarem en el seu dia i quan mm-hmm. parlarem dels plans per a la porteria, que estaven per vendre mm, Alves, excepte que el mercat digui una altra cosa, i quedar-se amb eh, Jaume i amb Ryan, ja diguem en aquell moment que el València estava treballant en la seva renovació. Efectivament, el conjunt de Mestalla també continua treballant en aquesta eh, renovació i probablement, Manolo, les pròximes setmanes el València anunciarà la nova renovació i el nou contracte per a, per a Jaume Domènech. Un dels eh, jugadors per als quals aposta este nou sí. València Club de Futbol. I de Negredo, què sabem de Negredo? Realment es parla en Barcelona este futbolista o és més eh, una rumorologia que està partint i que està parlant-se d'ella en València? Anem a parlar amb el company de rac en Barcelona, amb Edu de Batlle. Hola, Edu, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, pues, eh, estem interessats en saber si per Barcelona se parla molt poc o gens de la possibilitat que Álvaro Negredo es convertisca en jugador de l'Espanyol. És un dels jugadors eh, dels quals eh, Paco Estaran ja ha dit per activa i per passiva que ha de buscar eh, una nova destinació, que Álvaro Negredo en un principi ja sabeu que tingué ofertes eh, o interès d'equips eh, italians que a la fi se retiraren i que amb l'arribada del nou projecte de l'Espanyol i l'arribada, l'aterratge de Quique Sánchez Flores en eh, el conjunt Perico, pues bueno, sembla que n'hi ha una possibilitat d'interès. Què és l'últim que sabeu i, i com s'està parlant allà del tema, Edu? Doncs el que sabem és que és una de les opcions, que Negredo és una de les opcions que l'Espanyol baralla per la, per la davantera. Però eh, pel que es diu aquí no és ni de bon tros l'única i jo m'atreviria a dir que no és la prioritària bàsicament pel preu, perquè mm. l'Espanyol és veritat que ara amb la, els nous propietaris eh, rebrà una injecció de diners que pot fitxar. Avui acaba de fitxar Roberto, el porter de l'Olimpiakos, per 3 milions, però les xifres per les que es mou un traspàs de Negredo, l'Espanyol segur que no les assumirà no, perquè no pot. Eh, a partir d'aquí, mm, l'Espanyol confia en una sessió en què el futbolista pugui mm, eh, convèncer el València perquè el cedeixi i, i pugui venir de tota manera és, la, és una opció que va sonar amb força, amb més força la setmana passada que no pas aquesta. Penseu mm. també que l'Espanyol està negociant amb, eh, no us exagero, més de 10 o 12 futbolistes alhora en les diferents posicions. Al final és els que volen, són els que volen portar, gairebé 10 futbolistes nous. Entre això i les baixes que ha de donar, el mercat de l'Espanyol és una autèntica bogeria. I a més el club públicament no, no parla sobre noms, eh, més que quan estan fitxats, com ha estat el cas de, de Roberto. Per tant, és veritat que és una opció oberta, la de Negredo, però mm, jo ara mateix no em jugaria molts estalvis a que, a que el davanter madrileny acabi venint a l'Espanyol. O sigui que, eh, eh com ja també comentarem així, l'Espanyol eh, està interessat en una sessió lògicament la folla de, de servicis de Negredo en el València no dona com per a molt més tenint en compte la fitxa que cobra i diríem, eh, Edu, que eh, l'única manera en què el eh, Vallecà poguera acabar recalant en l'Espanyol seria eh, acceptant això, una sessió que jo crec que més pront o més tard el València va tindre que començar a plantejar-se, tenint en compte que, com dèiem, pues no va tindre moltes ofertes per la Vallecà damunt de la taula. Sí, sí. A mi, a mi em fa la sensació que en cas de que el, el fitxatge o l'arribada la, de Negredo a l'Espanyol via sessió eh, es produís, eh, ens hauríem d'esperar bastant. Eh, és una sensació eh, no, no o basada o sigui, en informacions. Fitxatge de les de últimes setmanes de, de, de mercat, no? Sí, o, o, o ben entrat al mes d'agost. Uh -huh. eh, bàsicament per un motiu, i és que l'Espanyol, ara per ara, és veritat que negocia amb molts fronts oberts alhora, però està intentant eh, reforçar posicions que són més prioritàries. Penseu que l'Espanyol per la davantera ara mateix té tres futbolistes de nòmina, que són eh, Caicedo, que més Caicedo és un perfil de davanter molt similar al de Negredo, uh mhm. -huh. eh, té a Gerard Moreno i té a, a Mamadou, que segurament se li donarà sortida, però és que a més de, a més d'aquests futbolistes que ja té i a més de Negredo, l'Espanyol ha demanat al Madrid, al Madrid la sessió de GC i l'Espanyol també té sobre la taula l'opció de fitxar José Antonio Reyes, eh, que és veritat que és extrem, no és davanter, però també és un home del front d'atac. Ara sí. per ara, després del porter, eh, el primer que es plantegen és un eh, defensa, un central, faltarà un lateral esquerre, faltarà un mig centre, faltaran homes de banda i a no ser que l'Espanyol traspassi algun dels seus davanters, jo crec que aquí podria ser Caicedo, però ara per ara em consta que no hi ha moviments en aquest sentit, tot pot passar d'aquí uns dies, però eh, ara mateix no tenen cap proposta en ferm eh, per Caicedo sobre la taula. Uh mhm. -huh. A no ser que l'Espanyol traspassi algun dels davanters que té, jo crec que el davanter eh, el, davanter el, el deixaran el deixaran per més endavant. És la sensació que tinc, eh? tot i que eh, ens poden sorprendre, la veritat, també és, eh, és una possibilitat. Bueno, perfecte, doncs eh, prenem nota, eh, anirem mirant conforme passa el temps si l'opció de l'Espanyol va quallant o no, i que també va fent el València i Álvaro Negado al voltant d'esta eixida que el València, com eh, hem dit, ha eh, manifestat per activa i per passiva que el Vallecà ha de buscar acomodo fora de Mestallà. Edu, gràcies. A tu, Manolo, bona nit. A Edu de Valle, el company de Raccoon. per cert, Salva, és que Dime. venia jo parlant d'esta de Medu que ha estat en la presentació el dia d'avui de Roberto del Post. Has fet mercat tu ahí en Catalunya Ràdio, Manolo? Eh, no, este és de Raccoon. Este és de La, Tinc que... La ràdio bueno, catalana la tinc dominada. La, la valenciana no, però la catalana la tinc dominadíssima. Has fet ahir mercat, eh? Escolta, eh, te'n recordes que quan li demanaven al València l'any passat per, eh, per Roberto, el porter de l'Olimpiakos? Pot ser 8? Sí, sí, sí. sí. Tres han demanat a l'Espanyol mira com s'ha devaluat enguany, vols dir? diuen que ell ha fet prou força per aixir, perquè té, se veu que té molta amistat, ens comentava Edu de Batlle, amb Quique Sánchez Flores. I bueno, en Quique li digui vull, vull que vingués cap sí. Fortunadament al València no li falta un... No li cal un, Déu, porters, un porter. li ensobren. sobren. Exacte. De fet, li en sobren dos dels quatre que té. <laughs> Dit això, Salva, Eh, parlem ràpidament del llibre d'una Esportiva, que ja té 4.000 abonats, és un 12% més que l'any passat a aquestes alçades de la temporada. Sí, són les xifres, són les xifres que comunica el, el llibre d'una Esportiva. Si la setmana passada eh, comunicava pràcticament el mateix respecte a un increment en el nombre d'abonats respecte a la última temporada del València, pues, avui ho ha fet el llibre d'una Esportiva, que parla de que tot i el descens de, de categoria, pues, eh, el club acaba de, eh, afortunadament, guanyar respecte a la temporada passada en aquestes mateixes eh, dates i en una categoria inferior, pues, eh, 4.000 abonats més dels que tenia en la passada temporada. Sense dubte, una bona notícia per a un club que de començar de ser altra volta en segona divisió. Perfecte, pues, eh, això pel que fa llevant d'una esportiva, 12 i un minut, és moment de començar a parlar de l'Eurocopa. En el dia d'avui, interessantíssims els partits de ¿Qué tal? noches. Bona al documento, porque yo creo que no s'entén res, no, no en los fres que son los islandesos... ha hecho algo. Ojo, el islandés cantante el gol en el minuto 94, el 2 a 1 de Islandia sobre Austria. Ahora va. ¿Qué te parece? Yo te digo una cosa, Manuel, me recuerda a, a Tony Alegre. nostre company. El nostre sí, company la veu de... alta, sí, sí, sí, aguda, sí, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Tony Negre islandès. És el Testi Negredo en versió islandesa. Ah, sí, sí, sí. Què, què te pareix? Molt bé. Han estat... Te dic una cosa, és... Eh, fantàstic el que ha fet Islàndia eh, ah, en l'Eurocopa. Eh? eh? Molt bé. Han estat espectaculars els partits d'avui. de les Encara de la... que l'Eiva Manolo haurà mm. aplaudit i de quina manera... En eh, Irlanda. Ara anem, ah, anem per parts, que deia ja aquest destripador. Està emocionat l'Eiva, eh? <laughs> Ah, sí, ja ho sé, Manolo, ja ho sé, ja ho sé. Si s'emociona molt li recordaré Stephen Curry, però de moment anem a, <laughs> anem a, a començar per el, per el futbol. Els partits de les 6 han sigut dos meravelles per a veure. El 2, Àustria 1 per la emoció Y el Hungría 3, Portugal 3, pero que ha sido un auténtico espectáculo, una, una bochería Pablo. Sí, yo he estado viendo el de Portugal-Hungría y la verdad es que, para el espectador dos partidazos, pero, pero si Portugal quiere hacer algo en esta Eurocopa, eh, la defensa, eh, todo el mundo hablaba de la defensa de Hungría, pero es que la defensa de Hungría, los nombres no son nada conocidos y son futbolistas de segundo nivel. en la defensa de Portugal eh, está Pepe, está Ricardo Carvalho, son centrales ya eh, experimentados. Y lo más que ha ser, eh? Lo, que ha pasado hoy es, lamentable para Portugal, que, ha entrado en, sin ganar un solo partido en octavos de final, que es algo realmente sorprendente. Sí, ciertamente. Y lo de Islandia espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que Islandia en, todos los partidos ha dejado, ha dejado buenas sensaciones. El, el, partido, por ejemplo, que se le escapa contra Hungría, que iba ganando 1-0 y, y, le marca Hungría en el minuto 88 y luego tiene una falta ahí en el minuto 93. La verdad que, que, que Islandia siempre había estado a punto de ganar eh, los partidos, lo consigue contra, contra Austria, que ha sido una de las grandes excepciones junto a equipos como Rusia de, de este torneo. Uh -huh. I els de la nit eh, ha acabat eh, guanyant eh, Bèlgica 1-0 a Suècia amb gol de Naingolan i la victòria que imagine que més hauràs gaudit, que és la d'Irlanda, la República d'Irlanda, sobre Itàlia 1-0. Sí, victoria histórica para la República de Irlanda. Se mete por primera vez en la segunda fase de, una Eurocopa, en, lo que es ya octavos o cuartos de final. Y además tenemos eh, revancha contra Francia. Eh, por aquella mano de, Thierry Henry que dejó a Irlanda a, las puertas también y, que eliminó a la República de Irlanda, no le dejó ir a un torneo grande. y, y ahora se enfrentará la República de Irlanda a Francia en su país. Eh, yo, yo decía que si el karma existe, eh, veremos a la República de Irlanda echando fuera a Francia. <laughs> Esperemos que, que és lo que deseo yo. <laughs> Bueno, eh, recorde, ja estan clases en creuaments. Suïssa, Polònia, Gales, Irlanda del Nord, Croàcia, Portugal, França, Irlanda, Alemanya, Eslovàquia, Hongria, Bèlgica, Itàlia, Espanya i Anglaterra, Islàndia són els encreuaments de vuitens de final de la... És increïble el dels encreuaments, eh, Leiva, perquè mm. eh, Portugal és cert que ara s'enfronta eh, a Croàcia, però queda sí. tercera i se'n va a la part més còmoda del, del quadre d'eliminatòries sí, sí. i Islàndia, que és segona, que en principi eh, tindria que anar per una part del quadre més, millor, pues, directament ha anat a parar a la part eh, complicada. És molt fet, curiós. Hi ha una part del quadre que la gent prenga nota, eh? Suïssa, Polònia, Portugal, Croàcia, Bèlgica, Gales, Hongria i Irlanda. Una d'aquestes és, és finalista de l'Euro. Claro. Sí, està tot... Bueno, yo creo que, que serà la, sensación que da hasta ahora la Eurocopa es eh, o Croacia o Bélgica o, la que gane o, si gana Portugal a Croacia pero pero yo al final Portugal siempre al entrar en las primeras fases luego veremos si, se puede contra Portugal Pablo es que lo que le he visto los meses destacado los destacados de Portugal en esta primera fase es el micro al, al que ha Cristiano Ronaldo. <laughs> Sí, no, no, totalmente, pero también... Eh, pero eh, a de eh, Grecia, en la Eurocopa 2004, mm. la primera fase, nadie pensaba que podía hacer algo. Mira, al final, la sorpresa que dio Grecia. Eh, al final son selecciones que, que tienen, que, tienen esa suerte necesaria y yo creo que Portugal no la veo eliminando a Croacia, sinceramente veo muy superior a Croacia, pero veremos. Y Gales, que se enfrenta a Irlanda del Norte, pues la podemos ver en, cuarto de final. Perfecte, Pablo, gràcies. Vinga, hasta otra. Vinga, fins demà 12... Bueno, demà no, que no tenim eh, euro. Demà descansa l'euro. El que entre, da igual. que <laughs> faig un resum, no?, claro. de la primera part de l'euro. Pues igual el demane. 12 i... Sempre és una delícia escoltar eh, Pablo Leiva. I en el dia d'avui s'ha presentat la nova campanya d'abonaments de València Bàsquet. I per això també parlem amb el seu conseller delegat, Paco Raga. Què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, pues eh, ja està sí, la nova campanya d'abonaments de València Bàsquet. Com tu has dit, eh, quan eh, repassaves una miqueta eh, els principals punts d'esta campanya d'abonaments per al conjunt taronja, eh, la millor oferta d'oci de la ciutat de València. Sí, sí, la veritat és que eh, han, manté, han mantingut els preus, han fet una puja simbòlica, encara que els, els passes més, més econòmics que són de la gent jove i, de, pensionistes els han aguantat en 100 euros tota la temporada i que sí, que realment són uns preus perquè la gent vinga, vinga i ompli el pavelló, sí. Bueno, eh, se fixa alguna, alguna meta d'arribar a un número X d'abonats o...? Bueno, nosaltres actualment tenim 7.600 abonats i creixer... ja, ja és complicat, a veure'ns ja... a, veure esclaveu. Sí, exacte, exacte. Ixe és, és el problema que tenim, eh? que que si tinguem un pavelló més gran, segur, segur, segur que 2.000 o 3.000 abonats més, segur que tindríem. Uh mhm. -huh. Però eh, el pavelló està limitat i, i bueno, per lo menos mantindre, encara que pugem eh, 100, 200 abonats més, no, no podem perquè ja que tindre un, un espai per pa, l'equip de fora i, i per llei ens obliguen a tindre eh, assentos disponibles. Correcte, hi ha un, sempre un mínim, un remanent d'entrades que sí, eh, per llei s'ha de, de vendre el exacte. dia de cada partit en, en taquilles. Ima Imagine, Paco, que eh, sí. és eh, una alegria, però alhora una responsabilitat. Alegria en veure com València Bàsquet ha sigut, eh, si no el millor equip, un dels millors equips a l'hora de eh, garantir plens, a dir, de percentatge d'assistència de d'espectadors a la Fonteta, però també és un repte, primer, com deia, com a mínim igualar el número de bones que teniu i segon, eh, continuar fent que la gent eh, continua a missa fer i anant cada, eh, cada setmana que hi ha partit. Sí, sí, la veritat és que han tingut una resposta eh, molt bona, molt bona. Estos eh, dos o tres anys últims eh, tenim l'equip, la veritat és que hem tingut una estabilitat de tindre l'equip ahir dins dels quatre primers i això la gent el que vol veure també és veure guanyar i, i, pues sí, i precisament avui, que hem llançat la, la campanya de bonos, mai havíem tingut el primer dia tant d'èxit com avui, no? Ja hi havia col·les allà en el pavelló per traure's el passe, no? Això per nosaltres és, un, és una alegria de, de veure com la gent està il·lusionada i que, bueno, pues que acaben la temporada molt bé i la gent està, està il·lusionada, la veritat. Generalment, Paco, les, sí. les, les, eh, els anàlisis interns que s'han de produir sempre se solen produir més quan la cosa ha anat malament i uno busca les causes. Quan la cosa va tan bé que va sobre les rodes, també busqueu les causes de per què heu aconseguit una afició fidel. Ja sé que pot semblar de perogrullo la pregunta, de per què mm. s'aconsegueix una afició fidel i, sobretot, de què fer per a, per a mantenir-la o per a incrementar-la? pues sí, tindre, tindre, jo crec que el que ens ha donat en aquests últims anys, sobretot estos sis o set temporades últimes, és la regularitat, l'estabilitat. Mm. Antes teníem puntes, no? Puntes, igual que dins dels quatre, que, que el 8, el 9, el 10, vull jo. I la gent el que vol és, és regularitat, no? I ja ha vist com l'equip està ahí dalt ja diversos anys, que estem aplegant en els últims cinc anys quatre vegades a semifinals, y si no estuviera els equipos futboleros, pues segur, segur, segur que algun any serien campions d'Espanya. I això és el que la gent està, està apreciant. Percentualment, si poguera ser, ja sé que això és molt, molt elàstica que te vaig preguntar, quan de mal vos fa que aquests diners en excés que Madrid i Barça s'enduen de les teles per al futbol acaben repercutint en la Lliga de Bàsquet? Sí, per una banda, eh, tenia, hi ha uns equipos ahí que, que si no estigueren en Madrid i Barcelona, pues, optarien, optarien a, a campionats, no? I això pues, és, és molt bo. Però també hi ha que dir que la Lliga estant del Madrid Barcelona també té un referent, no? I, mm-hmm. vull o no, pues, la Lliga en, en, en l'ACB sempre diuen que és la segon millor Lliga després de la NBA, no? Jo crec que també ajuda que el Madrid Barcelona pues, pues, eh, tinguin un pressupost alt, pues, porten bons jugadors, i ajuda a que, a que la lliga també siga forta. Uh mhm. -huh. Això és el que veig jo que també que ens ajuda a, a pues, que hi hagi contactes bons de televisió i, i tot, com ha sigut ara en el tema de Movistar. I mm, de cada temporada vinent, Paco, eh, com estem dient, eh, d'eixa fidelitat i de la regularitat que marca l'equip, la regularitat se marca també per a començar a prendre les decisions eh, de manera temprana, per a poder tindre temps eh, un ràdio d'acció per a poder eh, maniobrar, i en aquest cas València Bàsquet ja ho té en quant al seu entrenador, s'ha tancat de seguida la renovació del míster, de Pedro Martínez, i ara ja ganarà la, a la plantilla. La principal incògnita, i avui es parla d'ella, és la de, la de Rafa Martínez. I has volgut deixar clar que eh, no, és cert, no són certes algunes informacions que deien que eh, el contracte que se li ha fet a Rafa Martínez està per davall del que ja cobrava en València Bàsquet. No, no, la veritat és que li hem oferit un, un contracte igual que el que tenia en guany. El que passa és que fa dos anys, quan van fer el contracte a dos anys, uh mhm. -huh. tenia un bonus xicotet, que si acabava els dos anys, pues tindria aquest bonus. Però un bonus que era alrededor d'un 5% del, del contracte que havien fet a dos anys. Ara el que li hem oferit és el mateix preu, el mateix preu que el, el mateix import, millor dit, de, del contracte, a un any que no li han disminuït és, és la mateixa quantitat. Vull dir que, que mos, ha, mos ha sorprès el que diga que, que li havíem reduït l'import, i no, no sé així. La contraoferta que ells han presentat, perquè me consta que l'oferta que vosaltres heu presentat de moment no eh, els ha acabat d'omplir, la contraoferta que ells han presentat són o una miqueta més de diners per un any o el mateix eh, bonus que tenia eh, eh, per aquesta temporada? No, no, no, no mos han demanat. Ells han dit que no admitixen de moment aquesta proposta i no és que mos hagin demanat, demanat dos anys i, i una quantitat eh, per pa, poder-ho firmar. No, no, han dit que no, de moment no l'acceptaven, però tampoc mos han dit què és el que volen. Entonces esperarem a veure si en uns dies podem solucionar-ho. Eh, hi ha també un nucli de jugadors, Paco, que no està clara la seva situació eh, perquè són susceptibles de que València Bàsquet troben el, el mercat d'alguna cosa millor i com totes les plantilles esportives vulguin millorar. Ahí entrarien els eh, Stefanson, Surna... Bueno, pues ahí eh, eh, teniu ja més o menys clar per on aneu a tirar, eh, per on aneu a buscar... Mm, bueno, eh, en això estem, en això estem. Pràcticament el primer acord era l'entrenador, perquè l'entrenador també intervenís, no? ja que consensuar-ho tot en ell, i pues, estan treballant sobre això. No, no te puc dir, no te puc adelantar ningú, ningú nom perquè, perquè no, no, és pronte, és pronte. Eh? És ponte, eh? <laughs> Eh, hi, ha, hi ha que inclús no han acabat en, en les seues lligues i això. Així és que eh, hi ha uns toma de contacte en, en, en representants uh -huh. que mhm. ofereixen xous i tot això, però de, de moment no tenim res, res concretat en ningú xor, de moment. Vos xafa molt la baixa de Hamilton? pues, home, la veritat és que és un xor que, que mos ha donat molt, mos ha donat molt mm. i, i, i la veritat mos haver agradat que haver continuat. Ell ha millorat molt també, però el que fa el Vindes i el València Bàsquet, ell no tenia l'any passat, quan acaba la temporada en la NBA, ninguna oferta mm -hmm. de ningú equip i segons mos diuen el representant té quatre equips de NBA esperant-lo, esperant no? Uh, lo vol dir que així, així ha progressat i ja hem fet bé les coses, no? Començant per l'entrenador, perquè tinga ara, eh, en este moment, quatre, quatre possibilitats de, de, de jugar en quatre equips de, de la NBA. Sou, Això con, sou conscients que aquest eh, escaparat per al jugador vos eh, dona també una presència important en el mercat. Vull dir, no és el mateix sí. que un jugador vinga a València Bàsquet i es deprecie que un jugador vinga a València Bàsquet i, que i com tu acabes de recordar perfectament, passe de 0 mm. ofertes en NBA, la millor lliga del món, a tindre 4. Vull dir, a hores d'ara sí. són un caramelet també per a alguns jugadors que vulguin revaloritzar-se. Sí, sí, sí, això juga, la veritat, juga al nostre favor, no? Eh, últimament, molts jugadors, molts jugadors han eixit d'ací guanyant pues, quantitats molt més que important, no? Vull dir, han millorat el contracte anant a uns altres equips. Luego, algo estarem fent bé perquè tots els jugadors sí. se, se, tinguin més valor. Eh? I això és una cosa que, que realment els representants cobren també, a, vamos, el primer dia de mes, eh, que això fa molt també eh, en aquests moments, i que també progressen, progressen tots els jugadors que venen així. Eh? I com estem demostrant, la veritat és que mos toquen, mos toquen a molts jugadors eh. des que, des que tenim així nosaltres. Paco, per últim, per a sí. tancar ja te, i te deixar tranquil. Eh, sí. Hi ha una història a la qual València Bàsquet és una miqueta Eh, tercer convidat en el ball, però no deixa de tindre veu i vot. Eh, parle del tema de Víctor Claver. És cert que eh, ja València Bàsquet ha establit un preu i se li, ha demanat, se li han demanat 5 milions d'euros al Real Madrid per a donar l'hoquei okay a la tornada de Víctor Claver a la Lliga Espanyola? Sí, han demanat una quantitat, però que no exactament ixa. Eh? Uh -huh. És inferior. Però que sí, que sí, han demanat un tema creiem que ens correspon, eh, tenim més drets, i per això vàrem nosaltres l'any passat admitir la, la, el contracte del Caja Laboral per tindre nosaltres els drets i bueno, esperarem a veure si, si el Madrid mos compensa i si no mos compensa pues, tindrà que jugar fora d'Espanya està claríssima la postura de, de València Bàsquet. Paco Raga, com sempre, un plaer. Molt bé. Eh, gràcies per atendre'ns, tota la sort, de... enhorabona per la temporada que heu fet, que no se m'oblide, i tota, tota la sort del món, primer en la campanya de d'abonaments i fonamentalment en la composició de la plantilla per l'any que ve, que esperem que ens doni molts triomfs com ha sigut en guany. Moltes gràcies, moltes gràcies per ajudar-nos a la difusió. Gràcies al conseller delegat de València Bàsquet, a Paco Raga, amb el qual tanquem la primera part, la informativa. Folgado, fins demà. Adeu, Manolo. Tanquem la primera part informativa, entrem en el terreny de debat de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 18 minuts, arrenquem el temps de debat de tertúlia d'anàlisi a Esports 97 nit en la 97.7 eh, eh, ràdio. Reunida ya la tertulia, tengo al compañero de Superdeporte David Rodríguez. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un poco cansado, pero bueno, hemos estado hablando un poquito de política. <laughs> sí, ¿no? que estás sin el compañero José Muñoz habló. Hola, José, ¿qué tal? Buenas Mira, que siempre pienso no parar de política, siempre sé que es imposible. <laughs> Pues. bueno. A la fin, te una cosa, es como que eh, periodistas. eh, esportivos... que més en el fons ens agrada, estem amb els amics de sopar. Eh, te proposes sempre que no vas a acabar parlant de futbol i acabes discutint ah, de futbol. És, és, és dir... Ha sido mi venganza, lo siento. <laughs> a més, a més eh, eh me consta que l'he estat eh, xerrant un bon atent. I també s'afegeix el company i retorn en cap de primera línia de Barcelona, Paco Gisberto. Hola, Paco, què tal? Bona nit. Molt bé, bona nit, com estem? Molt bé, tu? Molt bé, estupendament fantàstic. Bueno, també, eh, abans de res, volem dedicar-li el programa que avui he vingut a, a Voremos, ho fa eh, moltes voltes durant l'any, i avui està així amb nosaltres Pablo Martínez, al qual li dediquem el programa. Benvingut, Pablo, saps que així sempre tens una, una gaire per a vindre a veure el nostre, el nostre programa. Estem a meitat de camí, perquè en el València passa poquet, encara que passen coses, ara les comentarem, i també el, una miqueta, el xoc en el que està una miqueta l'Espanya futbolera, després de veure el passó que te pega Croàcia per damunt, ara eh, Folgado no se n'ha anat, però no perquè és que va vigilar-me i me, i a pegar-me nyenya, eh, com ell diu, que jo sóc des que vol que Espanya perga, des que sóc antiespanyol, de que aquestes coses, ¿vale? Él és el capitán Hispania, no? Vull dir, eh, <laughs> Folgado, que és el tío... Viriato, Viriato. Eh? Viriato El Folgado, que és el tío... Pelayo. Pelayo, <laughs> Pelayo, un d'esos. Folgado és el tío més fred que jo conec a l'hora d'analitzar el futbol. És un tío que és capaç, moltes voltes, els que estem en el això del futbol, se, se, mm, deixem dur per la passió, no? Folgado és un tío... Ara, tot, tot xafredor fredor l'ha perdut la selecció espanyola. Vull dir, ell de la selecció espanyola que no es diga res. És un Julián. sí, sí, sí, absolutament absolutament. Vull dir, no se pot dir res absolutament de la selecció espanyola. En quan dubtes el més mínim, Pero no saps com se posa, ¿eh? Se de, te tira, Manuel... Se te tira el coll, eh? És del Dalla i visten dels los mismos colores. <laughs> del Dalla i vestixen dels mateixos colors. de totes formes, jo crec que tampoc hem de ser catastrofistes en el cas d'Espanya, que ahir jo crec que va tindre dos moments fonamentals, que és el primer, un mal control de... en 1-0, eh? Un mal control de Morata que se queda soles davant del porter, si claves el segon s'acaba el partit, i evidentment el penalti que va, que va errar eh, Sergio Ramos, que això també s'ha de, de, de replantejar per què ho tira d'ell. Però, però Segons això... el seu entrenador, perquè l'entrenador no té que decidir. Ja, ja, jo, jo també ho he llegit, i, des, i de fet eh, Iniesta, que sí que volia tirar-lo, però hi tenia confiança, evidentment, <laughs> perquè està fent una, una molt bona Eurocopa, però, però bueno, jo crec que al final eh, el partit de Croàcia era un partit que des del principi podies veure que o el guanyaves o el perdies. Empat no quedaves perquè Croàcia va ser valenta. Però ara bé, també crec que... A mi me va recordar, mira el que et dic, el primer partit del Mundial, que començarem guanyant i al final acabarem perdent i a partir d'ahir tots se'n van anar uh, ah, bueno, anava, anava a dir una <laughs> paraula però... Al garete, va. Contra sí, Sí, el primer partit, però que començarem bé mm. i de fet marcarem gol i tal i després ja el partit se va complicar i crec que el de Croàcia ahir era igual si marques el segon en el mal control este de Morata o en alguna jugada d'estes perquè Espanya va jugar bé per la primera part acabes el partido. Pero después Croacia pues, pues va, va jugar valenta. Yo creo que Rakitic y deia no? Cuando deia hizo de a España si esperas te baila, Había que atacarles. Y yo creo que van entendre molt bé el fútbol que, que de hacerle a España. a, España, primero, le ganó una de las mejores selecciones que hay en la Eurocopa junto con España. También hay que poner las cosas en su sitio. Y segundo, hoy Italia ha demostrado que tampoco es la repanocha. A ver, falló España, ha fallado Italia vuelve a llegar España, se supone, con favoritismo al partido. Por tanto, a ver, se puede fallar. No, sería perfecto ganar todos los partidos del torneo, pero bueno, se puede fallar. se falló ayer. Yo faría un pronóstico, ¿eh? Y mira, que ya me tiré. va a apostarlo, mira lo que te digo. De, de Mau aposté. Yo creo que la final será España-Croacia. No pot ser perquè van per la... No, no, no, no, no, van, per, no, no. Van, van per diferents. Van per diferents, sí. Que de vegades, jo, jo me recordo d'Eurocopes i tal... El que passa és que la part de Croàcia és una miqueta més fàcil que l'espanyola. La part de Croàcia però, sí. està en el ball amb Sui Suïssa, Polònia, eh, Portugal, Gales, Irlanda del Nord, Hongria i Bèlgica. D'estos, un serà finalista junt a Croàcia de l'euro. I per l'altra part pues, estan Tot. Alemanya, Eslovàquia, Itàlia, Espanya, França, la República d'Irlanda, Anglaterra, i Islàndia, al qual hem sentit el seu narrador pegar eh, berrits com si... Eh... Lo que ens agrada. Si lo que ens agrada. Que, que jo t'he dit que al final Espanya se motiva en els grans, ja veuràs. Ja veuràs com, com acabem... I al final, yo que, que soy anti Eurocopa de 24, uh -huh. así por lo menos en la parte del cuadro de España veremos una Eurocopa anti-Bosanza. Sí, una Eurocopa de, nivel. Oye, que ganar un par de, partidos buenos para, para llegar la a la Eurocopa final, no? equipos, equips, els millors de Europa y eren partidazos pero vamos, desde el primer fins al último Porque este, esta visión tan romántica que, por ejemplo, tiene Pablo Leiva de los 24, para que las selecciones pequeñas eh, puedan tener la oportunidad de llegar lejos, eso está muy bien por ese lado, pero por otro lado, mm, la fase de grupos, en la mayoría de los casos, ha sido un peñazo. Mm, no ha habido grupos de, de partidos como el de hoy de Portugal a otro nivel, o el el España Croacia de ayer, ¿cuántos ha habido? Antes, cuando había tres selecciones de ese tipo en, un mismo grupo, pues siempre te encontrabas uno o dos partidos así por grupo. Entonces. Pero eso, pasa, eso pasa igual en el caso de la Champions League. Pasa lo mateix. Exacto. Lo que pasa es que yo no creo que es una cuestión romántica. Es una cuestión de, pues, yo de més, Al final... No, no, yo digo Pablo Leiva que... pero, creo que al final... Llamo romántico por ser, buena persona, ¿eh? a mí lo que me sembla... A mí lo ¿eh? que, ya me que un mal endémico que és l'entorn de la selecció, que és en el 95% dels casos el mateix entorn que el del Real Madrid, són els mateixos periodistes, i que li fan molt de mal a la selecció. Vull dir, jo he sentit frases d'una falta de respecte bestial als rivals d'Espanya des del partit del 3-0 contra Turquia. D'una falta de respecte bestial. I se li posa el llistó a la selecció a dalt. I el fet que la selecció no guanya un europeu o un mundial, no té per què ser un fracàs. Però és que ja estem parlant, vull dir, jo avui estava sentint Itàlia mos té por, però si Itàlia va jugant a aquest xoc des de que jo era que guanyant el Mundial del 82, mm. ho tenen molt clar, que ells sempre van... Eh, sí, en els partits eh, importants saben ells sempre van de, vi però... de víctimes i tal, i ai, Espanya, que, mamma mia, l'Espanya, Paula, tal, no sé què, pim... Ja, però si ara fes, fes un recompte de, de l'Eurocopa i el Mundial que han guanyat, uh mhm. -huh fes un recompte dels partits que hem, que hem anat passant i les eliminatòries. Al final han sigut equips de nivell. Vull dir, Home, clar, que, quan, quan tu arribes a un torneig clar, comissos, sempre que acabes... Te podria, és veritat que ha canviat l'Eurocopa aquest any, però sí que és veritat que en algunes, en algunes ocasions sí que te toquen rivals pues, que són de risa, que, bueno, de risa sempre dins, sí. de, dins del de la dificultat. Però jo crec que en el cas d'Espanya, jo, jo, jo la record de partits... Itàlia, quantes, quantes vegades ah, l'hem guanyat ahir... Itàlia en, entre Eurocopes i Mundials? Pues, en els últims, la primera eh? Eurocopa eh, la, eh, la primera Eurocopa clave, los cuartos de final, el, el, de final, el punt clau, i després en la final de la i en la primera fase de, de, la, de la següent Eurocopa. Dir, la final, jo crec que també hem de ser... Polònia i Ucraïna. Jo, jo, jo no, no sé si sóc un hooligan en tot això, però sí que sóc optimista perquè crec que tenim jugadors i tenim unes, a mi, a mi la jo crec, és, jo crec que a Jo crec que és ¿eh? una bona selecció. Sí, sí. <laughs> Mira, pues, ja <laughs> esteu dos, Folgado i tu. Eh, eh, Perquè jo crec que és una bona selecció, però que no arriba a la del nivell que hem tingut altres anys i que se li està exigint i demanant i s'estan engrandint i unflant el globo de l'optimisme en una facilitat quan se guanya que a voltes fan... Vull dir, quan Espanya li guanya a Turquia 3-0, jo era el roïn de la pel·lícula perquè deia, ojo, cuidao, bé, bon partit perquè Espanya quan se posa per davant en el marcador generalment en certs rivals és molt vistosa, dona gust veure-la i tal però quan a justet i Turquia eh, però quine, però... I, i, Tur i Turquia era Turquia un moment, un moment a ir retransmissions, no vaig a dir mitjans nacionals, no vaig a dir el mitjà però en diversos mitjans que jo estava a l'hora pues, una tele, alguna ràdio i tal en contra Croàcia B, això no tal eh, esta España no va a ni liberas Comenzar en Croacia, tal, no sé qué Después, cuando ya el equipo no funcionaba No, es que la calor... La calor? pero que es Croacia <laughs> son tropicals? no, es que es cansamiento Pero qué pasa, Que antes no han jugado dos partidos Con la voy española decir. a la fi ya un entorno que a la selección española, pero es que que van a decir Ara ja quan anem a un, a un torneig és anem a guanyar-lo. És que no tenim per què anar a guanyar-lo, anem a competir-lo. De Manolo... I jo sempre dic que el lloc natural sí. per a mi d'un projecte com la selecció espanyola hauria de ser, com el que fa Alemanya, semifinals. semifinals. I a partir de semifinals, sí. uns anys cauràs, fins i tot cauràs abans algun any de semifinals, però i altres anys arribaràs a la final o la guanyaràs. Però el lloc, el lloc bo, tot el que siga per baix de semis hi hauria que voler circumstàncies i tot el que siga mm, eh, semis o més de semis ja és premi. Però és que si no, així és que és guanyar. Hem de guanyar el títol, hem de guanyar el títol. No tens per què anar a missa pressió, que jo crec que a voltes a la sessió espanyola, torna a dir, li fa molt de mal i per això avui la gent està una miqueta en xoc perquè ahir hi havia gent que no se pensava que Espanya podia parlar contra Croàcia i és que això és un xoc, no deixa de ser un xoc però, però en qualsevol cas, què parlaves de, de a lo millor Espanya no està al nivell d'altres eh, eh, anys de l'Espanya que ha sigut guanyadora però també te dic una cosa, i quin equip està a, eh, a l'alçada de... jo he vist, he vist l'Eurocopa, Alemanya és Alemanya, Itàlia és Itàlia, França és França, però després tampoc estan a un nivell molt alt. I qualsevol equip, jo he vist, Alemanya sí que m'ha sorprès perquè jo pensava, per jugadors jo crec que és la que és més, més potent. Però té problemes, eh? Jo crec que tiene una crisis d'identitat. Sí, perquè i, i, en, i en això ha participat Guardiola. Totalment, estic totalment d'acord. El guardiolisme, el guardiolisme i, a, i a Espanya li passa, eh? De fet, Era... també. A Espanya li, sí. li passa aquest guardiolisme que moltes fe, vegades si no jugues... Ha fet molt, moltes voltes molt de mal. Paco, que estem així destipant la selecció i estàs molt gallat. Eh, <laughs> jo tinc una opinió, ja la, ja la vaig manifestar aquí mateix, no? Uh mhm. -huh. eh, jo crec que el, eh, el problema d'Espanya és que del Bosque no ha fet una renovació com calia. O sigui, sincerament, jo crec que Espanya deuria haver-se tomat, haver-se pres aquesta Eurocopa com una mm, prova per guanyar, intentar guanyar el Mundial de, de Rússia. O sigui, haver fet la renovació ja, o sigui, haver portat 3-4 veterans, però 3-4 veterans, estic parlant de Busquets, estic parlant d'Iniesta, estic parlant de Piqué, o sigui, jugadors que no, que no arriben als 30 anys i després haver donat eh, pas a, la, a les noves generacions. O sigui, Eh, eh, mira, un exemple molt clar és el que passa en el porter, no? O sigui, De Gea s'ha implicat en el, en el escàndol este de, de Torbe i tot, i tot això, uh mhm. -huh. sí, eh, i, i si De Gea ahir no va fer un bon partit, el que té que jugar és Casillas. Casillas és un senyor que té 35 anys ja. I el tercer porter és Sergio Rico, que és un porter que, sincerament, mm, jo no sé per què se l'ha portat, perquè jo crec que n'hi ha molts, molts millors porters. si ve una oferta per Sergio Rico, el Sevilla el ven. Claro, claro, es que, a ver, eh, Sergio Rico. Confirmado de compañía de Sevilla, no, no una situación que. No, no, va comenzar a jugar en, las en, el Sevilla porque porque Beto era un petardo, o y Y se lesionó. y era un petardo y se lesionó, que no seguía se jugando. Lesionó, se era en Conte de que era un petardo y, y se, le, se va a lesionar y va a jugar Sergio Rico. O sea, es decir, no tenía importer, y en, en, el, y en el tema de davanters pasa el mateix. O sigui, vale, tenim a Morata, por a Morata, pero por tema Duritz. A Duritz no arribará al Mundial de, de Rússia. Eh, Nolito, ja veurem, Nolito té 29 anys, crec, o sigui, uh -huh. no mhm. és un jugador jove. Eh, Pedro, ja, ja heu vist el que ha passat en Pedro, no? Pedro ha anat per a fer grup. Sí, sí, ja heu he vist. <laughs> no, vull dir que això, i després te, tens molta raó, Manolo, en el sentit de que, de que n'hi ha un entorn eh, que, però això passa de tota la vida, des de que jo era molt xicotet, però molt xicotet, i estic parlant dels, del, del principis dels 70, eh, jo llegia la premsa i deien Espanya ganarà el Mundial, ganarà l'Eurocopa. I dius, clar, perquè ells pensaven que, és clar, la majoria eren jugadors del Madrid, el Madrid ho guanyava tot en aquella època i pensaven que com el Madrid ho guanyava tot, eh, com, la, com la lògica que ens enseñaban en filosofia en el PUB, no? Eh, si guanya tal, pues, eh, España guanyarà, guanyarà tot. I no pasa, és que no passava mai, no passava mai perquè, perquè els equips estaven for, formats d'una altra manera. L'última gran cita que es va jugar a França és el Mundial del 98. Mm. Val? En el Mundial del 98, Espanya acabant en ser a casa Primera després dels tres primers partits en la primera fase. I la, no, i Val? la i portada la... ese any, la portada ese any de un diari nacional era eh, Ronaldo el, el Gros, el de veritat, en la Copa del Món, que l'havia guanyat... El bo. El, eh, correcte, que l'havia guanyat en el 94 en Estats Units, i la frase és, te la vamos a quitar. Sí. Els tres partits a casa. Però, i, és que i... aquest entorn fa molt de mal. <laughs> sí. Perquè la, la gent mm. llitja això la gent no està en el dia a dia ja, com podem però... i moltes voltes se creu el missatge que arriba i per però això Manolo, també, estava donant el missatge després del partit contra Turquia de que la selecció Manolo, ja era també, campiona d'Europa sense baixar però també, però també mira, mira els jugadors que té la selecció espanyola pues home, la meitat o més de la meitat són del Barça i del Madrid i al final estos tios són gent que estan acostumats a sentir sí, la pressió sí, sí, jo no ja, que no. quan, ja que quan comencen una competició no, si no eh, arriben ja però, no que José, no arriben al, al, que, al que vaig és que no s'ha guanyat ja l'Eurocopa és que jo sentia, jo sentia que l'Eurocopa ja, que Espanya ara ja era la gran favorita per a guanyar l'Eurocopa però, però a més això no és veritat és eh, que, és que n'hi ha és que Espanya ve de pegar-se en el Mundial 2014 eh, no, és que té que, que fer bons partits per a recuperar part d'aquest crèdit Pero cree que son set jugadores entre el Barça y el Madrid, ¿eh? set de 23. O sea, la mayoría son de la Liga Inglesa. Sí, pero, la, pero la columna vertebral del. De... del equipo titular que ha del Sí, y después si, si mires también que dejé hasta acostumbrado a la presión y después de sus últimas semanas meses. En, teoría están todos El problema es que después en una competición como esta, yo sinceramente habría aportado un equipo pues, lo que va a hacer Italia o lo que va a hacer tres al tres el seleccions en altres campionats, llavors n'hi ha un campionat sempre després, sempre després d'haver guanyat molts mm, de transició i, bueno, i ahir tens eh, que, que, que portar pensar que tens que arribar a la semifinal ser un equip jove, que es vaja formant i, i pegar el gran, el gran salt en, en, en, en el Mundial de Rússia, que jo crec, sincerament, que és la gran oportunitat d'Espanya, perquè no n'hi ha, en, en estos moments no n'hi ha un gran dominador en Europa ni en el món, llevat d'Argentina, però Argentina té problemes interns grans o eh, eh, eh té les dubtes de Messi, però l'únic equip probablement que dius, probablement és millor que Espanya eh, és, seria Argentina en el Mundial de Rússia. Alemanya. Però no ho ha fet bé, és que no ho ha fet bé, sincerament. És que no, del Però de, que... de, de totes formes, jo crec que n'hi ha una cosa que ha passat que és important i que crec que ve bé. Mm. Mira, en el, en el Mundial, en l'últim Mundial, quan perguem el primer partit, el que n'hi ha és una falta de confiança total per lo que tu dius, perquè anàvem a la vitola de campions, a més, ahir sí que estava justificat, perds el primer partit i a partir d'ahí tot se complica, li, a, als jugadors li tremolen les cames i comences a, a, a, sobretot, sobretot a fallar. Però ara, jo crec que este, i això passa moltes vegades en, el, en, les, en els Eurocopes i en els Mundials, n'hi ha partits que pots fallar. I este és un partit que és veritat que després el quadre és molt més complicat, però pots fallar. I també funciona per a lo que tu dius, perquè aquest entorn que n'hi ha a Madrid mm. se calme. No, avui, avui, avui estan dient, mos por, Espanya és superior a Itàlia. Però, <laughs> però és que això, però, Espanya és superior a Itàlia, jo dins, ho tindré que veure quan comença a rodar la pilota, però dins, per però, però dins, dins Itàlia ha hecho 6 puntos también, como eh, España. Eh. Es que Italia ha hecho... Bueno, no, no. Si hubiera, si no, no, sí, sí, sí, sí, y podía hecho pleno hoy. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que anava primer. Sí. José, un segon. Digues, eh, Paco. Heu vist el partit d'Itàlia? Sí. Itàlia ha jugat en els reserves. En l'equip. Ah, en el equip eh? o sigui, ha tret, eh, estava classificada i ha tret, ha tret el porter reserva, a la defensa reserva, bueno, dos, tres titulars, el camp era reserva, els davanters no eren els que juguen habitualment, o sigui, ha jugat en l'equip bé. ha jugat fins i tot el Sahara, avui. Irlanda perquè Irlanda se la jugava i, i, i, i a més ha marcat en el minut 86, o sigui, no, no ho ha tingut tan fàcil. Eh, vull dir, eh, jo crec que no és significatiu el partit d'avui d'Ir. A mi Itàlia és un, és un dels equips que més eh, sensació de saber... Que més clar té a lo que juga. Sí, que saber a lo que juga, Como la vida. ¿no? De todas maneras, Paco, tú hablas de, de la regeneración, de que la Rusia Pero es que yo creo que el problema al final de España es que encontrar la generación que tuvo que, se está agotando es imposible. Quiero decir, hay jugadores de, 25, 26, 27 años en, este segundo grupo de la convocatoria, digamos los suplentes, no sé, Miquel San José, todo este tipo de jugadores que tienen edad para llegar en plenitud a Rusia. Pero claro, yo no veo a España ganando un mundial con Miquel San José de titular. No, claro, por, nivel. O sea. Eh, no juega David y porque se ha, se ha, dejado aquí a Javi Martínez, se ha dejado aquí al Cáceres, se ha dejado un a Saúl Saúñiguez, Mario Gaspar, pero a mi, és que a més ah. del, del Bosque fa molt malament les llistes. Ese es el problema. Después li pot i sirve, es que ha quedat campeón, mol bé, pues això és com el tío que agarra, mamá del cotxe i se'n va a casa, pot ser que no li passe res, però ho ha fet malament. Clar, parla, mira, José parla del, del partit contra Holanda del Mundial. El partit contra Holanda, és el Mundial anterior, va ser un, un, un fin de un cicle. Un desastre tot un desastre i un fin de cicle, però és que no ha sigut un fin de cicle, han acabat arribant anant els mateixos. Els mateixos. I, I menys mal que no han anat ni Torres ni Villa, perquè ja haguera segut el colmo. Perquè jo, jo, jo crec que, escolta, i... i, i Aida Duriz, que tampoco no, no, escolta, se mucho en años. I, Xavi, ¿eh? i Xavi Alonso, per què va renunciar? Si Exacte. No, si no està bien si no mundial. és que si no juga, efectivament, així és el problema. Però és que... El problema és que el, el, el, lo que, lo que va ser un fin de cicle, i tots lo teníem clar, bueno, continuem, allí estem, i continuen els mateixos, i continuen Però és que... Casillas, i continuaran... Eh, jo que si sé... la declaració que fa ir Vicente del Bosque, de que ell no és qui ha decidir els tiradors, de, els llançadors del penal. Això és una altra la cosa. fa un altre seleccionador, l'incauen per tots els costats. Però això és una altra cosa. Però jo també... Pues dic, però, però, però, però, també te dic... Perquè el seleccionador hi ha que dir-li... Senyor, Manolo, també... senyor seleccionador, vostè ha estat de xapó... Jo ni, ni dona ni lleve. Vostè ha estat de xapó gestionant el tema Pedro, perquè el seleccionador probablement haguera encès un incendi. Sí. Xapó. Però vostè, com a entrenador, no pot dir que vostè no es queda... Perquè vale. precisament un entrenador està per aprendre prendre decisions. És veritat. Però també t'he no dic, un, dic una cosa, per el tema de les convocatòries i els jugadors nous i el refresc de cara a Rússia. Estes, estes, estes, estos campionats se guanyen també per experiència. I hem tingut casos no. evidents. Sí, no home, i, home, Itàlia, ha guanyat, Itàlia ha guanyat mundials i Eurocopes en equips majors que no havien fet una bona temporada, però quan arribava el moment de la veritat sabien jugat determinats partits. Això I, no i ara, passat, i ara, només va passar en el Mundial del i, 2006. I ara, però ara veurem perquè ara este, eh, Espanya està en una situació complicada perquè el quadre que li toca és eh, de, de tindre eh, jugadors acostumats a jugar partits importants. I jo crec que ara és el moment de veure... Ara, veurem si la convocatòria que ha fet del Bosque és la correcta o la que no. I jo de veritat que ho pense. Pense que este partit li ha, ving, li ha vingut bé perdre-lo a Espanya per una qüestió de baixar el... O sigui, de tindre més humilitat de la que venien després de guanyar 3-0 a Turquia i després crec que els jugadors que estan Son los que, tienen que posibilidades Y sobre todo sobre todo els partits a l'esquena en grandes competiciones, en Europa ganador de Champions League, de De Intercontinentals y de mundialitos Y de toda la historia Y cree que tiene la posibilidad de demostrar que sí que pueden ganar este, este, David y la Eurocopa. José, yo empezaba con, el toque de humildad que venía bien pero yo mm, la regeneración a mí se me cae y, voy a defender a Pedro. O sea, creo que voy a hacer algo que me, <laughs> va a matar la gente, pero bueno, eh, a mí se me cae la regeneración cuando te llevas a casillas para ser suplente. Es decir, la veteranía va tener en el banquillo no, no, suma demasiado. y a Pedro, para ser suplente, si esa generación, esos jugadores ya no están al nivel, o sea, si están al nivel, titulares, los aguantas, los, exprimes, lo que te queda. Si no, pues un chaval joven para que haga grupo. Es que yo creo que Casillas y Pedro no es comparable. El rol de cada yo, Yo sé que y había un... Casillas es un poco un, un element vaig a tancar, de, vaig a tancar en això un, hasta que se... Hasta que, vaig a tancar en no, això, este, però la veterania en la banqueta lo que sol donar és problemes. Jo recordé un grandíssim entrenador que era César Argilés, que un dia una tertúlia, que faré molt, molt bonica, va definir l'expressió periquitos con diarrea, perquè un periquito con diarrea se passa el dia piant i per, perdó, cagant, tirant merda. <laughs> Val? I va dir que un, un veterà en un vestidor sense jugar eran periquitos con diarrea. es el resumen. Y, y cree que es la definición perfecta per el que passa quan els veterans acaben... N'hi ha veterans no, i veterans no també, Manolo. N'hi ha alguns que sí que fan equip i que, i que, i que saben assumir el seu rol. Costa. 12 i 40. Vinga, anem a una primera pausa per a la públic. Tornem, llegim els vostres eh, tuits i després continuem. Ja parlem del València Club de Futbol. La pregunta que vos fem esta nit, quina línia de reforçar-se més? I parlarem una miqueta de tot el que està eh, girant al voltant del València. Vinga. familia. ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Uh, uh, uh, uh ah, lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor. pista del motor. La pista del motor. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales, un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart Poblet, Valencia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea. 8 de la 42 minutos. La pregunta que fin. ¿Quién la línea del Valencia pensó que ha de reforzar més? Diu Castelló defensa con urgencia. Pez el diu te diría que todas, a expensas de las salidas, pero sobre todo la defensa, que somos un coladero. Javi diu sobre todo defensa y medio campo, un organizador y un central o dos de jerarquía. Vicente Casandio, diu llevada a la portería. Todos els se han de reforzar. Amtrellat, pero no fue una temporada tan ridícula como la pasada. Òscar diu, recuerda que és... Eh, ah, no, eh, Ángel Palautores diu, habría que renovar todas las líneas debido a la supertemporada de los colegas, pero reforzaría con centrales, delantera y un medio centro ofensivo. Mar diu, el centro del camp ha de ser de la primera línea a reforzar, pero esta línea es per on pasa el ser un equipo consistent. Eh, David Martínez diu la defensa, sobretot la parcela central, que és on més garba han fet en guany. Menuda casa de punts suspensius. Raúl diu, primero el cuerpo médico. És cert, no hi ha metge. Comité de Sabios, diu, ¿cuándo se sortea el calendario de Liga? Creo que es el 15 de Chuliol, pero si no es el 15, espera ahí, está a mitad de Chuliol el sorteo del calendario de Liga. Comité de Sabios, diu, eh, hay que reforzar todas las líneas, eh, hasta los servicios médicos, porque no tenemos a nadie que os la jefatura. Eh, Perito AMG dio claramente la línea que hay que, reforzar y en la que nadie apoyáis. La CN10, la Curva Nord, costó mucho crear ese mente único. José Checollons diu cuando el proyecto Lima cabe su plantilla y tenga sponsor Topi Morlancos, Enrique Sayas, dio los centrales, los grandes equipos no hacen desde la defensa. Juan Ángel dio mitad de julio se sortecha calendari. Leo Baseto dio que reforçaria las tres líneas. Juan Magrillán dio la defensa pero un pero un defensa de garantías, no un qualsevol, amb un Valencia. Nets Alcalá diu, sin duda hacen falta varias posiciones, pero me parece vital un buen centrocampista defensivo que libera al creador. Vic 11 dio la defensa, Lluís diu, totes menos Espanyeta, que fa de categoria. Francisco José Fallos diu, Manolo, bona nit, necessitem una plantilla il·lusionant, menys 4 o 5 eh, en qualitat i ganes i de moment res. David diu, totes, i Juan Martí Querol diu, se pot dir la línia de directius o el Facebook en valencià o el Departament de Comunicació per allò del Fair Play? Doncs pues 12 i 44. Eh, vos comentàvem que ho he unes declaracions d'Aurelio Di Laurentis, el eh, president del Nàpols. Eh, ja vos avisàvem, si se'n recordeu, que això va per a llarg. I això són estratègies de mercat. Vull dir, De Laurentis fa dues setmanes deia que Albiol era intransferible. Fa una setmana ja va dir que per Albiol demanaria 15 quilos. I en el dia d'avui ja admet una oferta del València i diu que encara es baixa, que són 6 quilos. Vull dir, a poc a poc, conforme passa l'estiu, i més en este cas, sembla que estan condemnats a entendre's, perquè a més, eh, en conversa que saben que han, mantingut Raúl Arbiol amb gent pròxima d'ell i que el coneix, i li ha confirmat que ell pensa que, conforme vagin passant les setmanes, de Laurenti s'acabarà doblegant, i home, regalant-lo no, però sí li podrà facilitar una eixida del Nàpols que estiga a la l'abast del València per a vindre cap a sí. A veure, jo crec que el problema del València és que eh, està tenint problemes per a fitxar per lo que jo crec que ho heu parlat així moltes vegades, no? Lo primer que no, <laughs> no hi ha jugadors. Si no hi ha jugadors, així no vindrà, no vindrà ningú. Però després jo crec que és que ha fitxat tan mal el València, fixa't que n'hi ha dos problemes. Fitxar mal, el primer que fa és que, com els jugadors no han rendit, i damunt has pagat molts diners per ells, pues és, molt complicat, és molt complicat que eixen fora del, del València. I la segona, <laughs> la, la segona eh, qüestió que és, sí. o circumstància, o conseqüència de tot això, és que com els equips estan acostumats a que tu pagues sobrepreus per jugadors mediocres, pues el que fan és apretar perquè <laughs> saben que al final arribes a aquesta xifra. Aleshores, perquè això quan, quan arriba un Sevilla, quan arriben, arriben equips que estan molt més fets a l'hora de fitxar i, i, i fitxar com, com fitxen, pues, gent d'això, de, de, de, de mitjana classe, que després <laughs> se, no, se demostra se que va, buenos. se hacen buenos. Es, eh, jo crec que, que al València li passa el contrari, que fitxen com si fitxaren a, a jugadors top, però després són, són, són pues, molt roïns, com ha passat aquest any. I crec que estem en aquesta circumstància. Jo crec que el que estan a Nàpols és saben que el València pot, pot, pot eh, pujar l'oferta Y están aguantando. igual que está aguantante el Bolonia en Diaguará. igual que está aguantante en lo de Kostic, Y al final son jugadores llevando al viol que, que no conec. Y estoy muy preocupado <laughs> porque aún no son ni top. Puede, puede que los equipos estén esperando a que el Valencia, igual que el Valencia está esperando a la transacción importante para tener dinero, igual los equipos están esperando también a esa transacción. Y como en el cuadrilátero que van vallante y vigilant Vallante y i Y es una miqueta, en Chun yo creo, que el mercat és molt de ball i de vigilància. Ball, I va ser en Eurocopa ball, o i Mundial. I més quan hi ha una, un gran... Però el, el, València, este. qui, qui, qui, qui jugador té, quilates? Per a, qui, qui, en qui recaudaran? Bueno, en, André, en André Mustafi... En, en André Mustafi. Mustafi, no? ja està. Sí. No, no hay mucho Diego, más. Diego Alves, ¿no? Sí, pero eh, digo bueno. Alves que te puede reportar 10 millones. Sí, no, no, no molt més. Si el col·loques. Per, per això, digo tirando bastante alto, eh? eh estem molt se també d'aixe que és un problema fetxí, vull dir, estem, eh, en les Isides, estem volcant tot perquè és la fitxa que més descarregaria la València, que és la de Negredo, però darrere de, de Negredo hi ha un fum de futbolistes per els quals no he sentit que vinga ni mitja oferta, com Abdenur, Aderlan ha sonat alguna oferta de Turquia, però tampoc eh, el mateix Diego Alves, vull dir, ahir n'hi ha un problema, eh, Enzo Pérez, vull dir, n'hi ha un problema importantíssim de que va ser molt complicat i molts jugadors saben que, molts equips saben que el València pot defensar aquests futbolistes i com diem, com en el quadrilàtere, eh, balli vigilància, a ballar i a veure quan el València acaba baixant-se del burro per a tu poder aprofitar-te i dur un, un d'aixòs jugadors. Però a d'ara, amb la fulla de servicis que tenen aquests jugadors, es fa complicadíssim poder col·locar-los en cap puesto. Y un, y un de los pues, que digo David, es la portería. En la portería pensé que, que sobra un porter. Y es falso. Ne sobren dos. En la portería del Valencia a ser cuatro porters. Ryan, Diego Alves, Chaume y... Joel. y Joel. Joel el conde No, no, pero es que es del sen eh? Ya. Claro. Sí. que van a ser de dos porters, eh? Sí, sí. Y... <laughs> Y, i, no, i, perdón, sí. y, el tema laterals, ¿no? Eh, cancelo eh, aquí a Barcelona el Donen, como que està fitxat pel Barça. El Donen ja com ha fitxat pel Barça, Cancelo? Sí. sí Home, jo sabia sí, sí. que havia mostrat interès, però tant com... A, i a, el Donen... Se, pa, bueno, se parlava d'algun jugador més per aixer lateral dret, que no recorde ara mateix qui era. Eh, eh, a, a Barcelona? Sí, sí. Però el lateral dret del Barça se parlava de Cancelo i d'un altre. Sí, no, no me'n recordo. Ara mateix no, no, sí. no recorde qui és. Però, vamos, tan, tan, tan, tan uh, imminent és la història, vull dir, tan, tan, tan insistit en allà? Bueno, jo el que he sentit aquí, bueno, ah, ja saps que jo treballo de, damunt de l'esport, no? Mhm. Uh <laughs> -huh. en, la, en la planta de damunt. De I he parlat amb amics de l'esport i els amics de l'esport me diuen que està mig fet, lo de, lo de Cancelo, i de fet que el, aquí han publicat en l'esport que el València està buscant un substitut per Cancelo ja, o sigui que que no m'estranyaria. No m'estranyaria perquè si el València està també manejant-se en alguns fronts per intentar tancar futbolistes és perquè sap que hi ha algú perquè claro. té alguna venda mig assegurada i estem tots fixant-se molt en André Gómez i a lo millor la venda la que ve per darrere és la de Cancelo cuidao, ojo el, el Barça i el València tradicionalment li, li trau diners eh? per, per, pensem en Villa però, però sobretot en Matier Matier van, ver, van fer una bona... Gerard, eh? Gerard va ser el major, Gerard, sí. major timo de la història eh? <laughs> <laughs> Gerard, que, además dos años antes era del <laughs> Barcelona. no recuerdo cuánto, cuánto pagó el Barcelona. Fueron 3.000 millones de... 3.500 de pesetas. Y esa historia ya que sentirla a Pedro Cortés, que está en la selección en, en França. I aquesta història tu ja se'ns contarà a Pedro Cortés, de dic jo que l'atac de Rialla que te pega és important. El que passa és que el, també Gerard va, el, va fer una molt bona temporada, jo me recordo el partit en la Lazio de Champions va i tal. Golos. La, José, la va única fer dos temporada partits. de la seva història. La no, no, va fer dos partits, però, el de la Lazio i el de l'Oviedo. Però Manolo, ja no n'hi ha estàs més. molt negatiu. Però, en un escenario, però que dos no, no, partits. En un escenario muy bueno. Extraordinaris. Però, però, però, però, Pero dos. Qué noche era de aquel día. Pero dos. Y, no, y fue subcampeón de Europa con el Valencia, que eso también forma parte de. Bueno, pues es un escaparate importante. Bueno, el, Valencia, el, el, Valencia el millones 150 millones. El va cedir al Alavés porque no se No, no, el Valencia el ficha Jesús Martínez en un cambio de residencia. No, no, no. Sí, sí, sí, sí. A Gerard Ayer el fitxa el València de baix en un canvi de residència... Però, però paga els tres de, de formació al Barça i li paga 150 milions de Això no, no, no ho recordo jo tan clar. Sí, sí, arriba un acord en el Barça i paga això i, el, eh, i eixe any se donen compte que no serveix per res i lo envien a l'Alavés la, e cedit hmm. i el, el d'any següent Cooper diu bueno, doncs m'ho quede, i m'ho quede i al final acaba jugant i l'any següent ho venen per 3.500 milions de pessetes eh, que és molta pasta 12.51, vinga, fem una pausa per a la Publi i vos eh, pregunta a vosaltres quina línia penseu que ha de reforçar el València més de cara a la temporada vinent, vinga el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Pelló porque te hace el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en torrente y Silla. ¿Te ¿T'agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el teu programa. total la sobre los cursos populares... ...es con 6 desmillos especialistas... ...y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, tres años de mantenimiento gratuito y cinco años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del CID 77. Honda. The Power of Dreams. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Pues eh, 12 i 53, i vosaltres quina línia penseu descartem porteria que tenim quatre dels quals tres són molt bons val? de defensa, mitja i davantera quina línia penseu que ha de reforçar més el València? Jo crec que la mitja línia però, però per una qüestió de, de... Però clar, depèn també de, lo que, de l'estil de futbol que vull aplicar a Gestaran. Crec que dependrà molt d'això, però en qualsevol cas jo crec que la davantera també hauria de fer algun retoc, però jo espero que l'any que ve eh, Paco Alcácer sí que estiga al nivell que ens acostumava, i després que Rodrigo Moreno, que la veritat és que jo tinc els meus dubtes en ell, però pense que sí que pot explotar més el seu potencial. Però crec que el mig del camp, sobretot perquè és al final el que te genera el tipus de futbol que vol fer un equip, y la línea es que la línea de defensa no sé, la verdad es que la dubtant yo creo en qualsevol es el mig del camp Pues estoy de acuerdo con José. Por eh, primera vez en la tertulia. Sí, sí, creo que, hombre, reforzaría empezar la línea, pero de crédito, para tener más dinero y poder fichar. Pero bueno, como eso lo veo difícil, eh, la defensa es lo que lo más lógico, pero bueno, démosle otro voto de confianza quizá a Abdenur. No puede ser tan tan malo. Lo de Aderlan creo que lo tenemos todos muy claro pero... Y Bezo a lo mejor... Mm, está claro, a ver, si, el Valencia pudiera, pues eh, se, ficharían 12 jugadores de nivelazo y, perfecto, pero como eso no puede ser y hay que elegir, yo, yo creo que el Valencia necesita un centrocampista o dos centrocampistas hegemónicos. Porque al final los equipos, eh, las diferencias las marcan los centros de campo. Evidentemente los delanteros de 50 goles, pero, pero los centros de campo son los que marcan la referencia de, del equipo. El Atlético de Madrid sí tiene una grandísima defensa, un gran portero, pero ¿qué es lo que, lo que define al Atlético Madrid? Primero, que es un conjunto y segundo, ese centro del campo, que los pongas donde los, donde pongan, a cualquiera te, achicharran. El Barcelona, eh, sobre todo en la época de Guardiola, pues que, Xavi mm, hacía que el balón mm, funcionara como él, como él quería. O sea, los partidos se juegan a su son. Eh, el Madrid, por, qué en los últimos años ha ido y ha vuelto? Cuando ha estado bien Modric, el Madrid funciona. Cuando no está bien Modric, sí, Cristiano puede marcar cinco goles contra el español un día, pero se puede pasar dos meses sin marcar en partidos importantes. Para mí, el centrocampo es, en todo equipo, es el, eje. Así que el Valencia tampoco va muy sobrado y debe, tirar por ahí. Paco. Yo creo que totes, pero sobre todo la defensa. Si me es que el centro del campo... Paco de Meus. Sí, els equips se construeixen des de la defensa i tenim una defensa de, de verbena, sincerament. Sí, i és que mires línia per línia i lleva del lateral esquerra i, i només Gallà, perquè jo sí que era tampoc crec que siga un jugador d'una categoria tan extraordinària, eh, no tenim més. O sigui, no tenim un bon lateral dret i més si se'n va Cancelo, no tenim un bon, uns bons centrals i, i més si se va Mustafi, Y, ahí, ahí, está el, ahí está el problema. Lo que pasa es que yo creo que también ni hay que fichar un centrocampista y ni que fichar un davanter. Y no me extrañaría que ficharan un portero y que fuera el portero de la selección de Hungría, ¿eh? porque estos son capaces <laughs> es, un, mite, eh? ¿eh? Kirali un mite, Paco. el, el meu cunyat este pinta de jugador que hay, eh? sí, pero yo he visto una, <laughs> he visto una foto estirando que yo intento hacer eso y me... Y te oh, madre mía. ¿Has visto y estoy... los pantalones que portaba? ¿Has visto bueno, claro, igual son los pantalones que, que <laughs> son muy elásticos. Va a ser una cosa, Yo le tengo molta simpatía por Edu d'Hongria porque yo cuando comencé a jugar a fútbol de porter precisamente doy unos pantalones exactamente iguales. Y esos ah. grisos de chándal que son muy gaets sí. y que son muy cómodos para per al porter. Lo has dit tot, dit tot. Si el porter Hungría se pareix a tú, ya lo has dit ah, tot. Ahora, de, de moño anem igual. Sí, sí, no, no. De de Nadia Bulguera yo tendré cobrar tacos. <laughs> y portero. De, de pancha estaremos allá ahí. La pancha y el chándal, lo, tento, lo testo. Y el chándal sigue, a mes, era exactamente igualete ¿eh? Y ese gris, sí, sí, sí, claret, eh, vamos, eh, Igualete absolutamente. Paco, lo que pasa que... <laughs> Por el análisis que decías tú la defensa, bueno, Cancelo, con las cosas que tiene, al final, si, lo quiere Barcelona, tampoco digamos que es tan malo, Gaya tiene nivel, Mustafi también, bueno, y, ya te digo, démosle un voto de confianza a Denur y veamos si sale bien. Eh, si se puede fichar a alguien, perfecto, pero bueno, yo perdón, priorizaría el centro del campo, entre otras cosas, utilizando tu, fórmula. ¿Qué centrocampista bueno de verdad tiene la misma Valencia? Y no vale que me digas parejo, primero porque yo no estoy de acuerdo con eso, y segundo porque sería uno. Parejo y Enzo Pérez. Enzo Pérez. Sí. No, Enzo no contó para la temporada, bien, Paco. Y son cuatro puestos en el centrocampo, o al menos tres. O sea, si tienes dos, ya mínimo necesitas uno. Preguntadme, lo que está preguntándome David, yo conteste. Yo creo que este es un buen centrocampista. Una otra cosa es que el año, que viene nos tiran al Valencia y ahí solo tenemos dos claro. Y aunque es un buen centrocampista, dos por tres. pero es que torna malo de Italia Vance. Eh, España superior a Italia, tendría que volver. Es que yo tengo que en cara que Enzo siga un buen centrocampista. Es que yo, en el Valencia, en se me hablaba que era el que sujetaba y tal, Pero pero que eso se diluía muy pronto a, la fi y sus un ah, que sería ahí tal futbolista que no conta Pero que todavía lo matéis Ofertes no le arriben ni del Carrefour. Y está André Gómez. Bueno, sí, pero André, mercat. Claro, si, al final si no vendemos a Mustafi y a André Gómez, que yo defiendo uno y tú defiendes el otro, pues nada, no fichajes. André, Gómez es más bueno que... No es más bonito que bueno. Es bonito que vos. Yo, siempre voy a Ya, ya, usted ya. Però Do... a mi m'agrada. 12 i 59. <laughs> eh, que bonico. 12 i 59. José, gràcies. Moltes gràcies. I sota per la final de campanya. Que, eh, bo, eh, que, que bo, es fa falta, es fa falta. I força també. Que <laughs> eh? vaig a demanar el vot, però ex, bueno. Extenuats. <laughs> David Rodríguez, supergràcies. Gràcies, bona nit. Paquito Gisbert, moltes gràcies. A vosaltres, una abraçada. Vinga, ho deixem així. Ja sabeu que demà a les 3 més quart, Vicent Semper en el Murciélago, en Levanta Televisió, i que tornem a les 11 i mitges de la ràdio. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies. Adeu. y fins demà.